en wat altijd daar is. Want in die Oude Testament is geskryf, al die mensen is soos gras. Hulle is misschien mooi en goed, maar hulle is soos die veldblomme. Gras wordt droog, en blomme val af, maar wat die Heere sê, zal nooit veranderen. nie. En dit is die goede boodschap wat die boodskappers vir julle gebring het.